Yo, Melvin got the sauce, bitch. Baby, you know that I'm gangsta Lamang bagay ka kung para sa akin Huwag magdalawang isip kung tatawagin Tawagan mo lang ako pag alanganin Yeah Baby, you know that I'm gangsta Lamang bagay ka kung para sa akin Huwag magdalawang isip kung tatawagin Tawagan mo lang ako pag alanganin Yeah, yeah Sabihin mo lang sa'kin kung saan Para agad-agad kitang mapupuntahan Isang tawag mo lang di na mag-aalangan Kahit saan alam mo naman na palaban Kasi papunta na ako kahit pamalayo Handa akong dumayo Kahit delikado ipadama mo sa'kin Init lang yung katawan Huwag magmadali, parehong mabibitin la ah, ah, ah, ah, Baby, alam mo naman na mapusok Kailangan kita, din ako magpapalusot Sa tuwing kasama, di maiwas ang mapalunok Yung isip ko kasi medyo malikot, alam mo na yon Tara na at simulan, huwag ka nang ang inosente At saka balikan, balakang mo pati dede Kung ako tatanungin, sa akin ka lamang dumipende Kung maangkinin kita, sa akin ka na lang Baby, you know that I'm Lumumbagi ka kung para sa'kin Huwag magdalawang isip kung tatawagin Tawagan mo lang ako pag alanganin Yeah Maybe you know that I'm gangsta Lumumbagi ka kung para sa'kin Huwag magdalawang isip kung tatawagin Tawagan mo lang ako pag alanganin Yeah, yeah You know I'm gangsta baby kinda want to party all night Or you from the back, hit your pussy so tight Girl, I'm nasty, call me baby If you need me, just call me Daming nainis ko I'm the realest Yeah, I'm from the hood, pero ang swabe ng BS Oo, walang ya, pero pretty boy na loko Yeah, sa kama lang naman to, walang modo isa't isa baby Pababa ng pababa oh baby Kahit anong posisyon pa magawa You know that I love you baby Baby fucking pinapakinggan natin si Ferry Tinatanong nila kung meron daw bang nangyayari Sabi ko wala yun ang sagot ko palagi Baby you know that I'm gangsta Lamang bagay ka kung para sa'kin Huwag magdalawa Lamumbag ikaw para sa akin Huwag magdalawang isip kung tatawagin Tawagan mo lang ako pag alanganin Yeah, yeah Yeah, baby Yeah Yeah, yeah Yeah